ิวาดाนลุมพุทียนลุ ल พ म ् प ो क म ख िนน म स สกา र พระอาจารย์มหาเทระอนุเทระทุกรูปละโกขอันญาตพูนสาดามิครับละโกเจริญพูนแมจียากยมด้วยผมขออบายโพขอโทษเพราะว่าภาษาไทยของผมยังไม่ชัดเจนครับสำหรับสนทนาธรรมอธิบายแบบเ็ศ แล้วก็เอาเอาลามด้วยทันแจกช่วยครับโกนเทศผมทนผมมีประกาศแบบมีหลายคนส่งอีเมลมาเกี่ยวกับมรณภาพของหลวงพ่อ I have some sentences to tell about the deep condolences of หลวงพ่ออาจารย์ตุนดินวันโซเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนเป็น Amerika, Holanda, Tony Yuna Sri Lanka, Tanbokwa. He has deep condolences about the Lompo's uh, funeral and he's trying practicing on himself. Lago Yom Dwight Tien kien มัวลมโพอยู่ในไปประเทศอเมริกาแล้วก็มีอีกท่านเลาชูปูบอกว่าแม่จีฮุยกงเป็นแม่จีจีนอยู่ที่นี่ประมาณสี่ปีห้าปีตัวนี้อยู่ในประเทศไต้หวันก็บอกว่าเราชูปูบอกว่าตัวนี้ร้อนหายอยู่เพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่มีโอกาสสำหรับมาสำงานสุขลมพูแล้วก็มีทิตเรียน เรียนไร i g เป็นคนสิงคโปร์มีสองคนโกบอกว่า deep condolences about ลุงพ่อแล้วก็จากประเทศนอร์เวย์ท่านคุณยมดัมมิกเซนวิรัตน์เป็นเป็นคนศรีลังกาแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเป็นวิทยากรใน AIT มหาวิทยาลัยในรังสิตตอนนี้อยู่ใน พระเทศโนวีก o แล้วก็มีอีกสิบสิบห้าคนอ่าทรงรูปแล้วก็ยมสิบห้าคนใครปฏิบัติแบบสายลมโพเทียนในประเทศศรีลังกากับแม่ของผมก็ประกาศว่า deep condolences about the l o m p o s funeral deep condolences แล้วแล้วก็นี่ เกี่ยวกับหลวงพ่อผมก็มาจากประเทศศรีลังกาเพราะหลวงพ่อคำเขียนตั้งแต่แรกผมก็ประทับใจว่าโอ้ท่านผมรู้สึกว่าท่านใจดีมากใจดีที่สุดแล้วก็มือท่านผูวอายุในรมบานชุลาลงคนณผมคิดว่าโอ้ผมไม่มีโอกาสอุปถัมภ์ท่านแล้วก็หลังจากนั้นมืออาจารย์โนต ดกพมนิมนต์พัตต์ช่วยดูแลหลวงพ่อโกโอพผมโกผมโกไม่มีสติช่วยไปพัตต์หลวงพ่อแล้วก็ช่วยดูแลทุกอย่างที่แรกผมที่แรกผมกลัวว่าผมผมสามารถรู้เปล่าสำหรับอุปัตต์หลวงพ่อเพราะหลายครั้งผมไม่เข้าใจภาษาไทย หลังจากนั้นกูผมรู้สึกว่าโอ้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินผมยังไม่เข้าใจภาษาไทยอาจจะอาจจะทามีทามีพระไทย mm, I just want to tell many times I had an impression I had impression impression that uh, I am I am unable to help when there is an immediate action but if, if something is pogati I can help So I was so stressed sometimes whether I am suitable enough to to p a t a t l u m p o บางช่วงท่านก็รู้สึกเครียดที่ คือท่านมีความเกรงว่าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นท่านด้วยของเรื่องภาษาท่านไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ มันก็เลยทำให้ท่าน รู้สึกว่าบางครั้งท่านอาจจะไม่เหมาะสมนักในการที่จะช่วยอุปถัมภ์หลวงพ่อ แต่ว่าเมื่อทุกๆครั้งลมโพยิ้มก็เครียดของผมมันหายไปผมผมช่วยอาจารย์โนตปกติผมช่วยอาจารย์โนตสำหรับทำแปรเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ลานอุปกรณ์แบบ siren lego mask uh, eh, lego kuat kuat ya kuat uh, ahan tung ahan uh, eh, lago tanmot tom tomduai go many times when I help Achan Lord I was very afraid of Lompo Jep <laughs> lumpo is getting hurt so up to end the total about months I was not able to put the tube in because I am very afraid of lumpo is getting hurt. Yeah, the, all the months I was not able to put the tube in, but I can take the tube out. ก็ท่านมีความเกรงอย่างหนึ่งว่ากลัวว่าเวลาที่อยากไปอุปถัมภ์หลวงพ่อแล้วกลัวว่าหลวงพ่อจะเกิดความเจ็บขึ้นมาเวลาที่ต้องเปลี่ยนในท่อที่ช่วยหายใจ ท่านก็เลยบอกว่าท่านเป็นพระรูปเดียวที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ เพราะว่าท่านกลัวในเรื่องนี้ แต่ท่านสามารถเอาออกได้ แต่ไม่สามารถใส่อันใหม่เข้าไปได้ generally the the, the day starts uh, when we go there about sometimes t ีสี่ครึ่ง sometimes t ีสี่ sometimes ตีห้า we are waiting until Lompo wake up but the, the the easiest ways to see the whether the Lompo wake up or not because he always wake up but uh, he doesn't sit so what we can see is if, if his leg is like moving or the hand is moving then we know that Lompo wake up but still he didn't sit so the day starts when the Lompo sits <laughs> ก็ตารางปกติที่ท่านช่วยเข้าไปช่วยดูแลก็คือจะเริ่มประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งตีห้ารอจนกว่าหลวงพ่อจะตื่นแต่คือ ปกติบางทีท่านก็นอนอยู่แต่ว่าท่านก็มีการขยับเคลื่อนไหวอะไรนิดหน่อยกระดิกเป็นธรรมชาติ แต่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเริ่มจริง ๆ ก็คือเวลาที่หลวงพ่อลุกขึ้นมาเท่านั้น As soon as Lompo sits, uh, I just run into the room and start folding his pahom and if sometimes Lompo Lompo Kangrang Lompo fold it by himself he doesn't give it to me but the very first thing I can see is most of the times about 80% 70% when I got in and Lompos it Lompo smile with me and the day is happy <laughs> <laughs> ก็ทันทีที่หลวงพ่อลุกขึ้นมานะ ก็ก็จะท่านอัชราก็จะรีบเข้าไปในห้อง แล้วก็ไปช่วยอย่างเช่นช่วยพับผ้าห่ม แต่ว่าถ้าหลวงพ่อรู้แข็งแรง หลวงพ่อก็จะพับผ้าห่มเอง แล้วก็ส่วนใหญ่ในเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนี่คือเวลาเข้าไปแล้วหลวงพ่อก็จะยิ้มให้ท่านเป็นสิ่งแรกก็แล้วท่านก็รู้สึกว่า มันวันนั้นมันดูมีความสุขดี and most of the times I have seen the first time the Lompo used the Kuat Pasava in Pukotong. First time Lompo rejected. He doesn't want to use that Kuat Pasava. So he just smiled and laughed. He don't need. But later when he was got like very hard to walk in the morning and he used Kuat Pasava. But the interesting thing is he never he, he was very Genjai for us to watch that. So he, whenever he always wake up before he go to the Hongnam, he try to take the Kuvat Pasava. So, so later we understood that then then Achan note uh, watch the Kuvat Pasava before he wake up about the sound r i n the sea. หลวงพ่อมีความเกรงใจมากอยู่อย่างหนึ่งในบางช่วงที่ท่าน ต้องใช้ที่ปัสสาวะในที่เราเรียกกันคอมฟอร์ตร้อยเพราะว่าช่วงแรก ๆ ที่อยู่ที่ปูกทองท่านก็มีความรู้สึกไม่อยากที่จะใช้ท่านก็หัวเราะแล้วก็ไม่อยากที่จะใช้ปฏิเสธมัน แต่ว่ามันจะมีช่วงที่หลวงพ่อขยับเคลื่อนไหวตัวได้ยากหลวงพ่อก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้มัน แต่ว่าหลวงพ่อก็แสดงความเกรงใจให้พวกเราเห็นก็คือ ท่านเหมือน ท่านจะไม่อยากให้เราล้างในสิ่งนั้นเพราะ ฉะนั้นทุกครั้งที่หลังที่ท่านใช้แล้วและตอนเช้าท่านจะเข้าห้องน้ำท่านจะพยายามถือไปด้วย ถือไปล้างเองไม่อยากให้พวกเราต้องรับภาระในด้านนี้ อาจารย์โน้ตก็เลยต้องเอาไปล้างก่อนที่ท่านจะลุกเอง and many times I feel although Lompo is very very weak he never wanted us to go inside the bathroom inside the toilet and sometimes I, I go behind sometimes I do not go behind Lompo because we are afraid he will fall down but at the door he just stop us <laughs> and go by himself and this means like I just feel many times I wonder oh he has given up his body he, he has he has let himself to fall down also that's why he doesn't want us to come in ก็หลวงพ่อก็จะมีความเก่งใจอย่างหนึ่งก็คือ ท่านจะไม่พยายามให้พระที่อุปถากเข้าไปในห้องน้ำกับท่าน ซึ่งบางครั้งท่านก็อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถที่จะเเดินเหินได้ถนัดนัก บางทีก็จะมีพระเข้าไปด้วย แต่หลวงพ่อก็จะพยายามที่จะปฏิเสธตลอดท่านอัชราก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีเหมือนกับท่านท่านยอมที่จะแบบพร้อมที่จะล้มเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร Actually up to now many things have already told about Lompo by Achan Tachantum and Lumpian. I am trying to find whatever not told up to now. So the other thing is what I have seen is when Lompo needs something, uh, he has many signs. <laughs> Maybe I like to express those signs. It is like when he needs a tissue, he just has a signal like this when he need tunkaya he just has signal like this and when the psi is uh, very nan he has a signal like this and it is very warm he has signal like this now uh, very loose he has signal like this and Lumpo is very simple and very kind to tell us whenever he tells like this he has a small smile also so uh, u m sometimes he tells he need Tikian like this and he needs Vanta like this. It is very easy to communicate with Lompo although I don't know ภาษาไทยก็ท่านบอกว่าจริงๆณนะเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็มีจันโนจันตุ้มหรือว่าครูบาอันที่ที่ได้เล่าไปเป็นส่วนใหญ่แล้วท่านก็พยายามที่จะหามุมอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้มีใครพูดถึง ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อมีวิธีการสื่อสาร เช่น การใช้มืออะไรต่างๆ ที่อาจจะหน้าที่จะมาบอกกล่าวกันเช่น เวลาหลวงพ่อต้องการทิชชู่ it's like this ทิชชู่ถุงขยะต้องการถ้าต้องการทิชชู่เพื่อที่มาขายมาเช็ดเจลก็จะต้องทำมือเนี้ยถ้าต้องการที่ใส่ขยะหลวงพ่อทำมือเนี้ยหรือว่าบางทีถ้าสายที่มันรัดกับกับไอหลอดที่คอนะที่จอที่หายใจบางทีถ้ามันแน่นไปท่านก็จะทำมืออย่างเงี้ย ถ้ามันหลวมไปท่านก็จะทำมืออย่างเงี้ย เป็น เป็นวิธีการที่จะสื่อสารของหลวงพ่อหรือบางที ถ้าท่านต้องการเขียนนั่นก็จะทำอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถึงท่านจะท่านอัชลาจะไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าสื่อสารกับหลวงพ่อได้ง่าย แล้วก็ทุกครั้งที่หลวงพ่อสื่อสารด้วย หลวงพ่อก็จะยิ้มไปด้วยทุกครั้ง and many times l ง m p อ give a good lesson for Prayat Lumpo even prayer tissue. Sometimes I feel, sometimes Lumpo use one time, if it is not get wet so much, he keeps it in his hand or oh, he keeps it in the bed and, bed and use again. And this is a very good lesson for us. Uh, whatever we can, we don't need to waste everything, even for a small thing. We can keep and use again and again. หลวงพ่อยังถึงท่านจะป่วยแล้วก็ท่านก็ยังสอนในเรื่องความประหยัดอยู่ด้วย อย่างเช่นทิชชู่บางครั้งเราเห็นท่านก็มีการใช้ทิชชู่บ้างในการเช็ดเรื่องเสลดแต่ถ้าท่านเช็ดแล้วมันไม่เปียกมากนักท่านก็จะถือไว้ในมือหรือบางทีก็วางไว้บนเตียงเพื่อที่จะใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง Many times I couldn't participate for the Gan Thaksinjai of medicine. The many doctors and Achan notes and Kuban, Achantum, they are discussing about the medicine, but because of the language problem, I can't participate. But that's also good for me. I found if the mind is not so filled with many information, I have natural observation, and me and Yomu has natural observation what Lompo needs and what is the Lompo, what is the Lompo suffering now, and what Lompo, uh, what we need to do next, something like that. ตัวท่านอัจฉราเองก็บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบทสนทนาหรือในการพูดคุยเรื่องของการใช้อย่างเช่น เรื่องของการใช้ยาอะไรต่างๆ ที่ ที่ชันโนชันตุ้มหรือว่าครูบาอันหรือคุณหมออะไรต่าง ๆ ที่สามารถจะสนทนากันได้เพราะท่านก็มีปัญหาเรื่องภาษา แต่ว่า ในในช่วงเวลาขณะนั้นท่านก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีที่แฝงอยู่ เพราะว่าท่านเวลาที่ท่านไม เวลาที่ตัวั้านอัฉลาเองไม่ได้ข้อไม่ได้จำเป็นต้องใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปในหัวมากนัก มันก็ทำให้สามารถที่จะคอยสังเกตอาการหลวงพ่อตามธรรมชาติหลวงพ่อได้ ตัวท่านครับคุณหมูก็จะคอยที่จะสังเกต แล้วก็คอยดูว่าหลวงพ่อต้องการอะไรไหมหลวงพ่อเจ็บตรงไหนไหมหรือว่าหลวงพ่อต้องการความช่วยเหลืออะไรตรงไหนไหมท่านก็จะคอยสังเกตในเรื่องนั้นได้ ยกตัวอย่างแต่เจ้าผมรู้สึกว่าโอ้ อาจจะวันนี้ลมโพไพฟูกโะทงแบบนั้น เพราะว่าผมเป็นคนทำวัด วัดคงลมโพวัดวัดวัดความดันวัดอุณหภูมินับหายใจแล้วก็วัดออกซิเจนเซชูเรชันแล้วก็บางครั้งโอ้วัดความดันปกติมันแบบร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบแบบนั้นแต่ว่าลมโพโคโคอีกครั้งวัดอีกครั้ง แล้วก็อ่ะอันนี้ก็เป็นปกติ แล้วก็ผมคิดว่า ผมทีแรกผมคิดว่าเอ๋หลวงพ่อทำไมอ่าโคสองครั้ง แล้วก็หลังจากนั้นผมเข้าใจว่า โอ้ถ้าหลวงพ่อรู้สึกวัดความดันปกติสองครั้ง หลวงพ่อคิดว่าอ่ะอาจจะวันนี้ไฟได้ปูกตรงมันเป็นควเข้าใจแบบเงียบเงียบแล้วก็ผมมองเห็นว่า ถ้าหลวงพ่อแข็งแรงทุกๆครั้งหลวงพ่อแข็งแรงหลวงพ่อลพเดินถ้าหลวงพ่อเดินได้หลวงพ่อชอบไปนอนขังออก ไม่ชอบไม่ชอบอยู่ในห้อง เพราะผมคิดว่าโอ้หลวงพ่อเป็นคนชอบมากอยู่กับธรรมชาติหลวงพ่อชอบด้วยรดน้ำต้นไม้ และสำหรับรดน้ำต้นไม้ก็มีมีสัญญาณแบบแบบนี้ ิดแท็บแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ใส่อาหารเขาเนี่ยถึงกระโหลกก็ลมโพกูอาจจะลมโพกูรู้สึกมัวกระโหลกเล่นเล่นกันมากก็มันอิ่มแล้วถ้ากระโหลกไม่เล่นอาจจะเขาเนี่ยเอาแบบนั้นก็พวกเราไม่รู้สึกแบบนี้ ความดีใจของสัตว์ ความดีใจของต้นไม้ อาจจะหลวงปู่รู้สึกคงคิดตาแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้น uh, I just want to tell the last few days of Lompo I have seen something special according to what I believe Lompo knows that Lompo is going away Lompo is passing away before three days because I have seen whenever okay ปกติมัวพวกเราทำวัดก็ทำอะไรพวกเราทีแรกโกนจับลมโพ พวกเราไว้แบบนี้ แล้วก็ทำนานแล้วก็ทำนานเสร็จแล้วไว้ครั้งแล้วก็ไปออก หลายครั้งลมโพก็ไว้แต่ว่าไม่นานไว้ลงแต่ว่าโกน before ลมโพ pass away ประมาณสามวันโกนลมโพไว้งาน ไม่ใช่แบบปกติ ผมผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อวายงาน ทุกครั้งทุกครั้ง ถ้าพวกเราให้ทิชชู่ก็หลวงพ่อวายผมก็เกรงใจเกรงใจมากทำไมหลวงพ่อแสดงความกตัญญูแบบนี้ก็ช่วงที่เมื่อกี้ท่านพูดภาษาอังกฤษคือท่านบอกว่าในช่วงท่านมีความเชื่อ แล้วก็มีการสังเกตเห็นว่าในช่วงสามสี่วันสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อจะลาสังขารไปท่านรู้สึกว่า ท่านตัวท่านอาชลาเองรู้สึกว่าหลวงพ่อรู้แล้วว่าว่าว่าท่านกำลังจะไป สิ่งที่ท่านสังเกตได้ก็คือว่าเออ่ในเวลาปกติที่พระก็ไปอุปถัมภ์หลวงพ่อเราก็จะมีการกราบท่านก่อนขออนุญาตท่านก่อนด้วยการไหว้แล้วก็เช่นเข้าไปวัดอุณหภูมิวัดอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะไหว้ท่านท่านก็จะไหว้ตอบเป็นปกติ ทุกครั้งแต่ว่าในช่วงสามสี่วันสุดท้ายท่านท่านไหว้กลับเรานานท่านท่านไหว้เรานานมาก กว่าปกติก็เลย ท่านอัชราก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นเป็นแบบหลวงพ่อท่านใช้คำที่เมื่อกี้ท่านใช้ภาษาไทยว่าเหมือนหลวงพ่อแสดงความกตัญญูกับต่อ ต่อพวกเรากลับมา ยกตัวอย่างวันที่ยี่สิบสองแต่เช้าอาจารย์ทุมทนไปกรุงเทพสำหรับโซนดำในโรงเรียนรุงอรุณแล้วก็อาจารย์อาจารย์ทุมก็ครับหลวงพ่อ แล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อทำว่าไปกี่วัน อาจารย์ถุงบอกว่าสามวัน แล้วก็หลวงพ่อทำแบบนี้นานประมาณสิบวินาที ก็พูดอะไรก็ไม่รู้แบบแบบไพพ้นอาจารย์ถุง นี่แสดงว่าหลวงพ่อรู้แล้วอาจจะอาจารย์ตุงอีกครั้งไม่เจอ he will not see again so he he said something by by closing the eyes to a c h a n t u So th this is again like an example. Lompo knows that he is passing away. อีกตัวอย่างที่ท่านสังเกตได้คือวันอย่างวันที่เช้าวันที่ยี่สิบสองที่ฉันตุ้มต้องไปสอนที่กรุงเทพที่ลุงอรุณก็ หลวงพ่อก็ถามจันตุ้มว่าไปกี่วันจันตุ้มก็ตอบว่าไปสามวัน แล้วหลวงพ่อก็ยกมือขึ้นมาไหว้แล้วก็ ท่านบอกว่าหลวงพ่อค้างอย่างนั้นนานประมาณสิบวินาทีแล้วก็มีการขยับปากเหมือนท่านพูดอะไรสักอย่างท่านอัชลาก็เลยเข้าใจว่ามันเหมือนหลวงพ่อก็คงกำลังให้พรแล้วก็คงจะรู้ว่าจะจะไม่ได้เจออาจารย์ตุ้มอีกครั้งหนึ่ง a n น it is also really wonderful เ e n e r a l l y Ajahn Tum is very tanjai of any, anything and he perfectly knows the date but the date was wrong so he came about Tisong before Lompo passing away on 23rd. He went to Bangkok and the date was wrong and he came. It is just a coincidence I feel. แต่หลังจากที่อาจารย์ตุ้มไปกรุงเทพแต่ว่าอาจารย์ตุ้มก็ได้กลับมาทันด้วยเหตุอะไรบางอย่างก็เลยได้กลับมาทันถึงตอนตีสองเช้าวันที่ยี่สิบสามก็เลยได้มีโอกาสได้เจอหลวงพ่ออีกที Actually, the many ajans told about how Lompo passed away and um, and the the, the way uh, Lompo passed away. But I want to tell like what I have seen clearly, uh, which is still not explained by anyone. The the after Lompo write all those things and before just Lompo close the eyes and I have seen the Lompo's last last look and Lompo didn't high up the head but he he just uh, the he just look at by the eyes total range but the eyes were very bright and very shining after he lie down and it is like just before he close the eyes it is final watch final look about the world is very bright and very shining just just not not the head moving but the eyeball moving I have seen I, I, I have Upatat my my father six six months in the hospital I have seen many people dying when I see many people dying they also look all around but I have seen they are dying with desire or very big afraidness or very big helplessness but from Lompo's eyes I never saw anything he just looked at with very chai chai mind but but inside although the body is very deep I saw the eyes inside the black black side it is like the new, newborn child very bright and shining เขาบอกว่าก็ทั้งพระอุปถาท่านอื่นก็ได้อธิบายเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ที่หลวงพ่อได้เสียไปแล้วได้มีพูดไปบ้างแล้วแต่ว่าท่านก็เลยอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่ท่านสังเกตได้คือในในช่วงที่หลวงพ่อขอ ขอกระดาษมาเขียนถึงพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลวงพ่อก็ลงไปนอนแล้วก็ก่อนที่ท่านจะหลับตาลง ท่านก็มีการเปิดตาแล้วก็มองไปรอบๆ ด้วยไม่ได้หันน่นะครับหมายถึงว่าลูกตามันขยับไปรอบๆ เป็นการกวาดตาไปรอบๆ อย่าง ท่านตัวท่านอัจจะารู้สึกว่ามันเป็นตาที่ที่มีประกายแล้วก็มีมีความเฉยๆอยู่ในนั้น ท่านบอกว่าท่านเคยดูแลคนที่เสียชีวิตมา บ้าง เช่นอย่างพ่อของท่าน และท่านก็เคยเห็นหลายคนที่เสียชีวิตมาบ้าง ท่านก็บอกว่าหลายคนที่เสียชีวิต ก่อนที่จะตายก็มีอาการคล้ายๆ กันอย่างนี้ คือคล้าย ๆ คือการที่กรอกตาไปมา แต่ว่ามันจะเป็นการกรอกตาด้วยความกลัวบ้าง ด้วยความอยากอะไรบ้าง ด้วยความกังวลอะไรบ้าง แต่ว่าของหลวงพ่อมันเป็นประกายของในตาที่ มันเฉยๆ แล้วก็รู้สึกสุขสว่างอยู่ข้างในตรงตรงกลางของแววตาที่สื่อออกมา and it is very wonderful that the time that Lumpo passed away it is for me it is different every every the every the monk who stay there for me it is like we don't know actually at the what time with, with the vinyan went away or vinyan finished for me it is very late and whenever we after we turn lompo also uh, my my hand was under lompo and from one one hand I am giving oxygen also I couldn't take out the hand from the oxygen because I had the thought of Ajja Lompo Glapa <laughs> I had a feeling like that uh, because the last time two weeks before Lompo Motsati he came back so I have a thought he might come back, he might come back. But later I understood he has gone. ในขณะที่หลวงพ่อได้ได้จากเราไป ท่านก็รู้สึกว่า คือจริงๆท่านก็บอกว่า เราก็ไม่รู้ว่าท่าน ท่านจากเราไปตอนไหนแน่ แล้วก็ท่านก็ไม่รู้ว่าจริงๆ วิญญาณที่ออกไปเนี่ยมันมันตอนไหนแน่ แต่ว่าในพระที่อยู่ปถะมภ์ทีก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ท่านรู้สึกว่ามันเวลามันน่าจะหลังและหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากที่ได้สรุปกัน ท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนที่ความเชื่อของท่านนะนะหมายถึงว่าท่านเป็นคนที่ถือออกซิเจนให้หลวงพ่อท่านก็ยังมีความหวังอยู่ในใจว่า ท่านก็ไม่อยากจะเอาออกซิเจน ออกเพราะท่านมีความหวังว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวหลวงพ่ออาจจะกลับมานะเพราะว่าเออไม่กี่อาทิตย์ก่อนหน้านั้น ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทีหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็สามารถที่จะกลับมาได้ท่านแอบมีความหวังว่าเออเดี๋ยวหลวงพ่อน่าจะมา พ่อจะกลับมาได้เนี่ยเออแต่พอสุดท้ายท่านก็เข้าใจ yes actually that is the extra things that I have to tell about Lumpo and the last day and and many things have already told by Tachano, Tachantun and Lumpian but I like to take this opportunity to tell something special about yoga ความพัฒนาของลมโพเพราะว่า ในในวันล่าสุดวันที่หกไทย PBS สัมภาษณ์ผม แล้วก็ล่าสุดพวกเขามีคำถามว่าก็ความปรารถนาของหลวงพ่ออะไร ผมไม่รู้สึกหลวงพ่อไม่มีอะไรของปรารถนา แล้วก็ผมบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลวงพ่อไปอ่าหลวงพ่อไปแล้วเฉยๆไม่มีอะไร แต่ว่าหลังจากนั้นมัวผมอยู่คุติ ผมก็ใจว่าอาจจะหลวงพ่อมีปรารถนาหลายอย่าง ไม่ใช่ความปรารถนาในในในมุมัวหลวงพ่อป่วยแต่ว่ามัวหลวงพ่ออยู่แบบนี้อยู่อยู่ไม่ป่วยกูพวกเราสัมผัสได้ความปรารถนาของหลวงพ่ออะไรคืออะไร จริงๆนี่เป็นโอกาสสำหรับผม this is the best opportunity for me to explain the wishes of Lompo, uh, not not not the when he is like passing away, but before also. What are what are the wishes of Lompo according to my ความคิดเห็นมันมีหลายเรื่องที่ที่ได้มีการพูดไปแล้วนะแต่ว่าท่านอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะสื่อคือเรื่องของความปรารถนาของหลวงพ่อคืออย่างเช้าวันที่หกก็มีของไทยพีพีเอสมาถามท่านว่า เออหลวงพ่อมีความปรารถนาอะไรบ้าง ในการจากไปของท่านเนี่ย ท่านก็ได้ท่านอัชลาเองก็ได้ตอบทางนั้นไปว่า ก็ไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่รู้สึกมีความปรารถนาอะไร ก็หลวงพ่อก็เหมือนจากไปเฉยๆไม่ได้มีความต้องการอะไร แต่หลังจากที่ท่านกลับไปกลับมาที่กุฏิของท่านท่านก็มีความรู้สึกว่าจริงๆหลวงพ่ออาจจะมีความต้องการความปรารถนาบ้างอยู่อยู่หลายข้อ แต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นตอนที่จะตายแต่หมายถึงว่า มีความปรารถนาที่จะที่จะตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และตอนแต่ตอนที่ท่านยังอยู่กับพวกเราอาจจะเป็นข้อที่ท่านหวังไว้ต่าง ๆ ท่านก็รู้สึกท่านอัชราก็เลยรู้สึกว่าท่านก็อยากที่จะถ่ายทอดตรงนี้ตามมุมมองของท่านเองก็ผมคิดว่าหลวงพ่อมีความพัฒนาแบบสามอย่างข้อที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อโชบ ความพพัฒนาพัฒนาของวัดปาสุกโตลมโพ like the stability of วัดปาสุกโต and the development of วัดปาสุกโต it is his wish to the stability stability of วัดปาสุกโต and the development of วัดปาสุกโตความปรารถนาแรกที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะสื่อก็คือเกี่ยวกับความปรารถนาเกี่ยวกับวัดป่าสุกโตว่าหลวงพ่อ เท่าที่ท่านสัมผัสมาหลวงพ่อมีความต้องการที่จะให้วัดป่าสุกโตมันมีความมั่นคงแล้วก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นก็ผมผมมองเห็นว่าหลวงพ่อ I just saw when หลวงพ่อป่วย and before also หลวงพ่อ has no preferences for any อาจารย์หลวงพ่อ has no special consideration for any อาจารย์ he treat every อาจารย์ same อาจารย์ไพศาลก็ได้อาจารย์สมศินก็ได้ อาจารย์วัฒนาชัยก็ได้ อาจารย์โนดก็ได้ อาจารย์ทุมก็ได้พ่อหลวงพ่อ treat everyone same. So that means he needs everyone s a m a g i to develop the Sugato. ก็ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะป่วยท่านก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อปฏิบัติกับลูกศิษย์ทุกท่านเหมือนกัน เช่นอาจารย์ไพศาลก็ได้อาจารย์ทรงศิลป์ก็ได้อาจารย์วัฒนชัยก็ได้หรือท่านอื่นๆใครก็ได้ก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อได้ มีความไว้วางใจและก็คิดว่าทุกท่านสามารถที่จะพัฒนาและก็ดูแลวัดต่อไปได้ For me it is like the new in the hand they are not same บานคนโชคการทรงของอาจารย์ไพศาล बांचारिचो पचान सोम सिंह बांचारिचो पचानो टचान तो मचानो तनाचे तब my my muan gan but if we, can't work with one new or two new we we need all so that is what lompo thought that's why lompo treat everyone same the, we all need the watu kong wat pasugato kruba ajan in the same time for the development of sugoto. ท่านอัชราก็มองว่ามันเป็นมันเปรียบเหมือนกับนิ้วอ่ะเน้นนิ้วของเราห้านิ้วที่มัน แต่ละนิ้วมันก็ไม่เหมือนกัน ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เปรียบเหมือนกับว่าอย่างบางคนก็อาจจะชอบการสอนของอาจารย์ไพศาลคนก็อาจจะชอบสอนของอาจารย์ทรงศิลป์บางคนอาจจะชอบการสอนของอาจารย์โน้ต อาจารย์ตุ้มอาจารย์วัฒนาชัย ซึ่งมันก็แตกต่างกันแต่ว่านิ้วแต่ละนิ้วมันก็ไม่ได้สามารถที่จะทำงานเต็มที่ของมันเองได้ เมื่อมันก็เลยเมื่อมันทำงานร่วมกันมันก็จะเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ก็ช่วยพัฒนาวัดไปได้โคตที่ทรงเป็นความปรารถนาของหลวงพ่อเป็นต้นไม้หลวงพ่อชอบต้นไม้ แล้วก็ผมคิดว่า I wish the Lompo's wish if we if we start doing planting ต้นไม้ it is like คิดถึงหลวงพ่อ For example, after Lumpo passed away, I saw Lumpo many times in the dreams. But after I plant a tree, uh, Kanun, near my kuti, and it is like thinking about Lumpo is with the Tonmai. So I just want to tell every year I have I have I have decided to plant a tree on 23rd of August. And if the if the Yom you like in your home to plant a tree on 23rd of August, a tree which is useful on behalf of Lompo, then that is the real Kitung Lompo. ั่นก็บอกว่าความปรารถนาที่หลวงพ่อน่าจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของต้นไม้ทุกครั้งที่มีการปลูกต้นไม้ก็อาจจะเป็นใช้เป็นตัวแทนที่จะสื่อถึงหลวงพ่อได้อย่างตัวของท่านเองบางทีช่วงที่หลวงพ่อได้ ลาสังขารไปท่านก็มีคิดถึงหลวงพ่อบ้าง มีฝันถึงหลวงถึงหลวงพ่อบ้าง แต่อย่างการที่มีตอนหนึ่งที่ฉันก็ปลูกต้นต้นขนุนน่ยนะน่าจะใช่ท่านที่ท่านบอกก็คือ ท่านก็ในขณะที่ปลูกท่านก็ระลึกถึงหลวงพ่อเหมือนกันท่านตัวท่านอัชลาเองก็เลยมีความตั้งใจว่าเออถ้าในทุกๆวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจว่าจะปลูกต้นไม้ สักต้นหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นตัวแทนให้หลวงพ่อเป็นการระลึกถึงพ่อแล้วก็ถ้าถ้าใครที่ต้องการที่จะทำเหมือนกันหรือปรารถนาที่จะทำเหมือนกันเราก็สามารถช่วยกันทำได้เพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราคิดถึงหลวงพ่อในการปลูกต้นไม้ในวันวันที่ 23 สิงหาโค้ดที่สามเป็นรูปแบบของหลวงพ่อปฏิบัติผมผมก็มองเห็นว่าสามปีที่ผ่านมา treatment from post meditation techniques out of the body and inside the body is same. Chok Tuyang Lompo treats everyone who is coming into Sugato the same. Nai mi gradan. Here there are no strangers only relatives who just meet Tini tini mi mi kai ที่นี่ไม่มีใคร na. มีแต่ญาติมิตรที่พึงได้พบกัน so this is the way of Lompo's meditation technique this is what I feel Lompo never never ไม่เคยสู้กันกับความคิด Lompo allows every every thoughts to come in and he takes it as a that doesn't mean like he's going going deluded with the kit, but he just treats it with smile He treat it with smile means that he can see it. He, he can see the calm thought, but he is not fighting with it. อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบรูปแบบในการภาวนาของหลวงพ่อก็คือ ท่านอัชลาเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อ ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าใครจะมาที่นี่ก็มาได้ หลวงพ่อยินดีรับทั้งหมดอย่างหรืออย่างเช่นในที่สำนักงานไตรลักษณ์ก็จะมีป้ายเขียนว่า ที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้า มีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งได้พบกัน ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับรูปแบบการภาวนาของหลวงพ่อ คือหลวงพ่อไม่ได้ปิดกั้นความคิดอะไรก็ ความคิดอะไรจะเข้ามาก็ได้ ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ก็ท่านก็ไม่ได้หลงมาอยู่ในนั้นก็แค่ยิ้มยิ้มไม่ได้มีการต่อสู้ ไม่ได้มีการอะไรแต่พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็เห็นมันโฟ when I when I talk sometimes with Lompo about Kammatan and when I observe the way he is dealing with the thoughts and the alum, I just feel he never put a lot of effort to stop the thoughts or cut the thoughts. But he just allowed them to come in and he just accept the fact as a nature. But he he has no any anger with the coming of the thoughts, but he just take the thoughts as a smile And it is the same way that he accept everyone in outside also. ที่ท่านรู้สึกอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาบางครั้งการที่ได้สนทนากับหลวงพ่อท่านก็รู้สึกว่า การที่ท่านฉลายสังเกตก็รู้สึกว่าหลวงพ่อไม่ได้มีความพยายามที่จะหยุดความคิดหรือต้าน ความคิดหรือต้านอารมณ์อะไรต่าง ๆ ที่มันเข้ามา ไม่ได้มีเจตนาอะไรตรงนั้นมากนัก หลวงพ่อก็จะยิ้มยิ้มกับมันแล้วเหมือนกับยอมรับแล้วก็ อยู่กับมันได้ไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ได้ขัดขืนก็จะเปรียบเหมือนกับคนต่างๆที่เข้ามาในนี้หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันก็จะยอมรับหรือแล้วก็ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน My meditation also became different when I understood the fact because whenever I try to stop the thoughts and fight with the thoughts and fight with the alum it needs lot of energy so it needs a lot of effort we can't put 24 hours that effort but if we just allow it them and just smile with the thoughts it is like don't harm innocent thoughts don't disturb innocent thoughts don't don't rob on innocent thoughts so if we stay like this we have a very less effort and we can keep it 24 hours ท่านก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นเหมือนการภาวนาอย่างหนึ่ง กับตัวท่านเองที่บางครั้งมีการพยายามที่จะหยุดความคิดพยายามที่จะห้ามความคิด ท่านรู้สึกว่ามันใช้พลังงานตรงนั้นมาก แล้วก็มันปฏิบัติไม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ถ้าในช่วงเวลาไหนที่เราเราเราปล่อย แล้วก็เรายอมรับความคิดหรืออารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา แล้วก็โดยไม่ไปรบกวนกับมัน แล้วก็ไม่ได้ตามมัน แต่หมายถึงว่าอนุญาตให้มันเข้ามาได้แล้วก็ยิ้มกับมัน ก็ท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากนัก แล้วก็ยังสามารถภาวนาได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง so at last ล่าสุดผมต้นบอกพวกเราทุกคนทุกคนรู้ยิ้มของลมโพ The smile of Lompo is not pretending. It's coming from the heart. And all what he wish from that gym is We have to stay as a family. We have to stay without violence. So at last I like to tell, we all try to stay in Wat h Pasugato with peace, calm and harmony without any violence as the way Lompo wish ก็สุดท้ายนี้ท่านก็อยากจะสื่อเราเห็นถึงยิ้มของหลวงพ่อคือหลวงพ่อไม่เคยยิ้มแบบเสแสร้งนะ การยิ้มของหลวงพ่อก็บอกถึงความสามัคคีแล้วก็บอกถึงการที่เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ก็คือ อยู่ด้วยกันโดยมีความสงบสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้มีความขัดแย้งหรือไม่ได้มี การใช้ความรุนแรงหรือขัดขืนอะไรต่อกันก็นี่คงเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ได้ได้ปรารถนาไว้ครับก็ให้ความสำเร็จทุกคนครับ